Seguim aquí a Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM, en la cobertura de la vaga del 27 de setembre, vaga per Palestina contra el genocidi sionista. Ens podeu escoltar també per internet al nostre web radiobronca.info. Continuem, són les 11.35 de la tarda, un piquet central a, a, a Palau Reial, a Barcelona. De moment hem vist que està tallada la Diagonal, i veurem cap a on avança aquest eh, piquet unitari. Només companyes i companys voldria fer una, una mm, matització a les, algunes de les paraules que ha dit el company en referent a la vegada als estudiants, perquè hi havia com algunes qüestions que no eren precises del tot. Tenia raó el company de que, eh, que els estudiants per, per, per llei no tenen dret a, a, a una vaga, el que tenen dret és a una inassistència col·lectiva a, a, a classe. No? Moltes vegades es parla de vagues d'estudiants, o sigui, quan un col·lectiu o un sindicat d'estudiants convoca una vaga no la notifica en lloc només ho convoca per els seus mitjans i ho anuncia amb cartells i, bueno, i com a molt pues, a nivell informatiu li diu a, al Departament d'Ensenyament si, si vol, que no, no, ha, no, no té obligació de, de fer-ho perquè no hi ha aquest dret a vaga. Llavors, en qualsevol moment, eh, si hi ha una reunió prèvia en la qual s'acorden uns punts i una comunicació cap a, a la direcció del centre de que es, es, vol, es vol fer vaga, un col·lectiu normal d'estudiants de, podria fer aquesta inassistència a classe. No cal que convoqui un sindicat d'estudiants. A nivell educatiu, eh, com, que, com que el sector educatiu, sobretot en la secundària, perquè perquè es es dona més, no? a la universitat sabem que, que es dona de manera autònoma amb, perquè està formada per individus majors d'edat, però aquí el tema de la minoria d'edat és un, un, un tema a parlar i, i llavors en secundària doncs, moltes direccions, fins i tot alguns professors, no? hi ha aquesta falta de cultura de lluita que tenia el company no? i un poc de, de mojigatisme també, no? que, que, que, que passa i, i, i clar, s'ha de dir de, de, manera, de manera molt, molt, molt clara que, que sí que poden fer aquesta inassistència col·lectiva i que amb una vaga convocada per qualsevol sindicat ja ho poden fer. És que fins i tot si fossin tres persones de reunides en un col·lectiu que volguessin convocar aquesta inassistència col·lectiva, si es reuneixen i ho comuniquen, estan emparades per la legislació perquè no siguin eh, represaliades. No? Si en el, algú coneix algun cas en què pugui haver aquesta vulneració, si us plau, us adrecem que ho comuniqueu a, a la CGT, en el cas a CGT Catalunya, o, que, que convo, o, o CGT estatal, fins i tot algun organisme de CGT perquè ho puguin traslladar, perquè aquí s'estarien vulnerant uns drets fonamentals. I, i és aquesta matització perquè, clar, a vegades hi ha com a mites no? de coses que no ha de convocar la vaga a un col·lectiu d'estudiants, no, no, no, no. O sigui, no cal. Amb una reunió es pot convocar una inexistència col·lectiva a classe sense cap tipus de represàlia per llei. Això està recollit a, a, a la Constitució i en diverses eh, lleis. Si voleu més informació, eh, al Twitter, per exemple, de Joventut de CGT, hi ha un petit manual de com fer eh, aquesta vaga per qui tingui per qui tingui algun dubte o si no que es dirigeixi a algun d'aquests eh, sindicats, que era una apreciació que, que volia dir. I res, bueno, van arribant, van arribant eh, cosetes, eh, a Tarragona ja comença a haver-hi eh, la manifestació, si no recordo, a la plaça Corsini a les 11 del matí, en la qual pues, veiem que s'ha decorat una, una seu d'un partit eh, polític que es diu Junts, que és un partit prosionista, abiertament prosionista, se l'ha decorat eh, el missatge que tenen a la seva cristalera que posava Junts, Junts pel sionisme. Molt ben trobada eh, aquesta, aquesta foto, la veritat. Sí, recordem-ho perquè eh, Junts per Catalunya està encapçalat per una persona que que eh, exiliada, no? que es va exiliar de l'estat espanyol, eh, el senyor Carles Puigdemont, que en la mateixa campanya política de les últimes eleccions va dir de manera pública en mitjans de comunicació que ells amb el Partit Popular no coincidien en moltes coses, però sí que coincidien en, per exemple, qüestions econòmiques o en quant a la posició sobre Israel i Palestina. És a dir, són sionistes de manual. No ens oblidei mai, com bé deia el nostre amic i company Roger Pelaez, no te'n refis mai d'un puto convergent. Doncs això és el que des d'aquí subscrivim. Junts pel sionisme és l'única cosa en la que estan junts aquesta escòria de la humanitat. A gusto me he quedado. continuem aquí amb la cobertura de la vaga d'aquest 27 de setembre, vaga per Palestina, convocada pel sindicat CGT i Solidaritat Obrera contra el genocidi sionista. I tenim una connexió en directe amb una militant de CGT que creiem que es troba al piquet unitari ara mateix, no? a Palau Reial. Hola, ens escoltes? Hola, sí, sí, ah, aquí, aquí estem. Molt bé, perfecte. Ens podries eh, contar una mica com estan en el piquet, eh, més o menys, com han arribat columnes... Eh, doncs mira, jo, jo sóc de l'Ajuntament de Barcelona i havíem convocat un, un piquet a plaça Sant Jaume i allà hem començat a, a pujar per, per la Rambla i hem trobat el piquet de Ciutat Vella que estava davant d'un carrer Uh i llavors amb aquesta columna hem agafat el metro i, i hem arribat fins aquí, fins Palau Reial. I ara doncs, eh, estem anant en manifestació, eh, potser va haver-hi unes 400 persones i, i estem arribant a, a l'edifici del CaixaBank. Molt bé, com has vist una mica la jornada a nivell de, de combativitat? No pot ser que comparant a l'anterior vaga del, del 7 de, de febrer i com veus ara el, aquest piquet unitari que pel, pel so i algunes fotos que hem pogut veure té, té molt bona pinta. Sí, doncs a veure, ara és molt difícil valorar el seguiment de la vaga en comparació al, al dia 7 de febrer, però jo veig al piquet que, que té bastant d'èxit. Hi ha molta gent, moltes banderes, eh, molts, molts megàfons i, i bé, crec que, que està anant força bé. Molt bé, companya, doncs si, si vols eh, comentar-nos alguna coseta més, si no pot ser, eh, més endavant podem fer alguna altra connexió. D'acord, doncs si vols aquí una estona, a veure per, per, per on va aquesta manifestació que ha tallat la, la diagonal de moment i potser després podem explicar coses pues si ja ha tallat la diagonal, de moment ja tenim més coses que la vaga parcial del set de, de febrer, que era de dos dies, o sigui que estem molt contentes aquí de, de, sentir, de sentir aquests crits i, i, i de sentir-vos a vosaltres. Una abraçada, companya, i visca Palestina lliure. Visca, moltes gràcies, una abraçada. Continuemos a, la cobertura radiofónica aquí a Radio Bronca en el 100.4 eh, 104.5 de la FM ahí a Radio radiobronca.info per internet també. Hi ha més coses que estan succeint eh, arreu de la ciutat. Per exemple, eh, sabem que en el dia d'avui la, la columna del Baix Llobregat s'ha estat concentrant a TV3 per denunciar el genocidi una mica aquest silenci mediàtic eh, que, que, que porta 20 dies en, en, el, en, en els mitjans eh, de comunicació generalistes o no sabríem eh, com dir-ho. Tenim també informacions de que s'estan desenvolupant les concentracions a Sabadell, i a, a Terrassa hi ha hagut una, una acció simbòlica en la qual s'ha deixat al davant de la plaça de, de l'Ajuntament, que la veritat és que eh, es veuen les imatges eh, eh, força gent a, a Terrassa amb una acció simbòlica deixant eh, com una, una sèrie com, com de, de cossos amb sàbanes no? eh, eh una mica imitant aquestes imatges cruels i horribles que veiem dia rere dia de, de, de, dels cadàvers eh, en, en, en, en, com es diuen, llençols blancs eh, tacats de sang que podem veure a Gaza o a Cisjordània i últimament també a, al, al Líban. Eh, des d'aquí només eh, recordar-vos a tothom que que mm, hem d'aturar aquesta la, la col·laboració eh, amb qualsevol tipus d'empresa eh, o institució a nivell d'Israel eh, tenim des de, ens arriba des de la gent d'Unipar Palestina algun dels convenis de cooperació acadèmica que, que per exemple un programa de doctorat de la UPC en Enginyeria Òptica del Departament d'Òptica eh, amb la Hadasha Academic College de Jerusalem eh, tenim també també eh, aquesta, aquesta institució té relacions a, eh, a, amb el banc Hapoalim que està denunciat per la ONU per finançar els assentaments il·legals de colons a Cisjordània i, i tenim també, per exemple, a la, a la UPC, eh, la, crec que és un grau d'innovació en fabricació digital que està, diguem-ne, comptant amb la col·laboració de eh, que és eh, aquesta Hewlett-Packard, aquesta empresa com d'impressores, però no només, sinó també eh, de serveis de registre i control de la població palestina i del flux a les, a les fronteres, es diu sistema AVIP, a més a més de contractes amb la policia, serveis de pressions i bases de dades biomètriques per al Ministeri d'Interior sionista. O sigui que al final, si rasques un poc, una mica, eh, pots trobar com, com sota o, o sota els llums inclús el ta, els, taquibra, els taquígrafs, que, que es diu en català, doncs hi ha molta, molta, molta col·laboració i molta influència i relació amb l'estat sionista d'Israel i amb les seves institucions. No sé si voleu afegir alguna cosa, companys, Bàsicament el rotllo de sempre, no? que estàvem parlant ara fora micros, aquesta complicitat eh, pues, entre els estats i els poders econòmics, que al final són el mateix, no? O sigui, eh, estava recordant ara que el Mumia Bujamal explicava en el seu moment que eh, les, en resum, les polítiques dels estats venen determinades per les polítiques econòmiques de les grans empreses o dels grans conglomerats multinacionals, així com, per exemple, un, un exemple molt gràfic seria l'Església <clears throat> Catòlica, Apostòlica i Romana, que porta 2.000 anys doncs, influint en polítiques, d'estat, aparentment en principis teològics, però també és evident que en principis també doncs, de tipus eh, segregacionista, racista, també econòmics, etc. Bueno, doncs amb el temps, no? en els últims 2.000 anys, això s'ha anat també doncs, escampant i estenent a diferents eh, bueno, sectors de la població, aquest 1% que té el 90% dels recursos no? en termes capitalistes, Llavors, aquesta complicitat, o sigui, treballen en xarxa, no? que és una mica el que diem nosaltres, no? sempre es reapropien dels recursos populars. No? Eh, ells treballen en xarxa, dissenyen les seves pròpies eh, polítiques de tipus multinacional eh, i bueno, van fent aquestes juguesques arreu del planeta on les persones són la moneda de canvi, són la, eh, la part descartable de l'equació. Vale? I això pues, doncs, acaba manifestant-se pues, doncs, en un extrem eh, genocida, com és en el cas del que ara estem parlant a, a nivell de Palestina, del poble de Palestina, eh, podríem també enfocar el poble del Kurdistan o podem enfocar a molts pobles, no? O sigui, en realitat, si fem un repàs al llarg de la història, veiem que sempre totes les grans accions agressives, massacres eh, contra la població civil o no civil, dona igual, sempre ha sigut per interessos d'aquesta mena. No? Llavors, doncs, pues una mica portar el al territori de lo humà, de ética, no? de veure que estas eh, cosas pues una amiga como el conte aquell del rey del rei Midas, no? que estaba tan obsesionada con el tema de l'or y tal, que aconsegueix aquel don de que todo lo que toca es en or que en un moment es toca a si mateix es converteix en or i el cuento, saps? No? És una mica aquest rollo, ¿no? O sea, bajémoslo, aterricémoslo un poco, ¿sabes? Hay otras cosas que no se miden con... Eh, poderosos Caballeros d'un Dinero, no? que no tenen nada que ver i que són molt més importants, no? respirar, menjar, eh, ser estimades i, bueno, al final els fatxes, els sionistes entre ells, entre el grup de fatxes, els sionistes, els hi passa el mateix. Jo penso que les pobres criatures no, no els van estimar de petits, em penso, no? Si no, no farien aquesta mena de coses. Bueno, més, més o menys. Sí, el teu, sí. Además, no, no solo son los, fachas y los sionistas, sino toda esa otra masa que, indiferente, ¿no? que le da igual todo y que mira por, solamente por sí mismo. Y si y que, si no va con él, pues no mueve un dedo, si no es en beneficio propio, no se mueve y no va a servir la solidaridad o o no es conscient. I, i això prácticamente eh, pràcticament que ser facha o es sionista, és que dèiem, no? O mirar hacia otro lado ante una injusticia de este calibre y, em, entonces, y parlaban de qué es lo que provoca este posicionamiento, ¿no? Mm, muy, que es mayoritario en la población, de este pasotismo, esta indiferencia y este individualismo, ego, no sé cómo llamarlo. Eh, y estábamos hablando pues, pues, de, los, de los grandes medios, ¿no? A nivel internacional y a nivel estatal. Eh, o sea, bueno, lo que de los estats, ¿no? O sea, el principal objetivo de un estado es controlar a su propia población y no siempre, y a veces es mucho más sutil, pues usar herramientas como la educación o, el, o los grandes medios para, para generar un discurso y un, modelo de, vida que hace que, todo, pues, provoca una indiferencia de, la gran mayoría de la masa. Conveníamos que para normalizar lo anormal, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Se ha convertido como que las masacres de, Israel a, Palestina se han convertido en una noticia más eh, eh, dentro de la normalidad de cada día y eso es un problema porque eh, ya no, o sea, los grandes medios han hecho que no, se, no provoque absolutamente nada al individuo a, quien percibe esa información que automáticamente pasa a la siguiente página o a la siguiente. Barça 1, Betis 2. Exacto, exacto. Pero esta es la realidad, ¿no? Vimos en esta realidad. Esta, es, la cruda y dura realidad, ¿no? O sea, no. hay, hay indiferencia, eh, está descosido, eh, el, el, sujeto social ya, eh, ya está casi hecho, ¿no? no hay una hay una falsa pertenencia, ¿no? Hay una cosa de la pertenencia con respecto a, los nacionalismos o a los que o a los estados mismos, ¿no? Esto que decías vos, Barça 1, Betty 0, lo que sigue, te este, que con que yo pertenezco a esto y da igual si soy un puto fascista, si me follo a mi hija de cuatro años, o da igual, o sea, lo, la historia es fuerza Barça, ¿no? Eh, por eso digo que hay como una construcción de falsas eh, pertenencias. Eh, que, provocan esta indiferencia, este descosido. Yo entiendo que ya no han, cambiado no han cambiado tanto las cosas en lo profundo, sirvan para mí, desde mi punto de vista, evidentemente, eh, desde el hecho estético se ha cambiado y desde este lugar del individualismo. Yo creo que donde no se cuenta, o sea, en la parte más del borde, yo creo que va a seguir existiendo esto. Yo pienso que la resistencia al pueblo palestino pasa por esto, o sea, ellos sí seguramente estarán en una red tejida y, de solidaridad. Y, nada, pero digo que me parece, son las situaciones extremas. en la falsa comodidad de, un funcionario, mm, como se hablaba antes de estos profesores que no están de acuerdo con, la vaga, pero van a, van a trabajar, ¿no? Y dicen, no, bueno, hoy hacemos la temática de Palestina, ¿no? <laughs> Es como mm, institucionalizar la, lucha en un punto, al final eso es casi este, un, asco, va. Bueno, nada, yo lo que quería decir es esta falsa pertenencia, esta, este descosido, este individuo solo que no, es individualista ya <laughs> casi, eh, te diría yo. Está solo, ¿no? Quedó solo ahí, solo ante el, ante el Estado, ¿no? Ante, <laughs> ah, claro, solo ante el Estado y a la construcción de su, de su falso este, imperio, de, su, pequeño mundo sesgado por... Eh, lo que pasa es que si asociamos este individuo que se queda ahí como medio en solitario, pero que al mismo tiempo estamos reconociendo que forma parte de una masa lo suficientemente grande como para determinar o, digamos, influir de una manera bastante determinante en el resultado final, ¿vale? Eh, <clears throat> nos damos cuenta de que aquí está pasando algo, en el buen sentido de la palabra, ¿sabes? Lo que está pasando es que, mm, pues como decíamos igual antes decía el compañero, si el tema de la huelga está eh, enfocado a personas que son asalariadas y, que generan una plusvalía, ¿no? pues en este caso lo mismo, o sea, eh, es una construcción también. Quiero decir, el derecho a la huelga en principio surge porque la gente trabajadora ha luchado para conseguir ese derecho, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué existía antes? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? O sea, queremos decir que antes de que la gente trabajadora consiguiera el derecho de huelga, eh, era esclavitud, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Pues entonces es algo parecido, ¿no? algo, un símil parecido, quiero decir. Entonces, eh, el, facha mm, sionista o igual, pues, claro, evidentemente. Estamos hablando de que es un ser que, tiene la autoestima pues por los suelos, ¿no? La broma, la broma que hacía yo antes de pequeño, no los han querido, ¿no? Sí, sí, un, fuerte abrazo, ¿no? Dios, no se me ha No sabemos qué ha pasado. cosas del directo, cosas del directo. Mm, al fin y al cabo, creemos que es importante eh, una concienciación a la hora de consumir información, eh, los medios libres, y todos esos medios, todos esos, incluso todos esos medios que no están sujetos a intereses económicos, la información que recibirás, pues era mucho más eh, real y coherente, eh, porque todos los grandes medios que nos llegan, todo este bombardeo de información que recibimos cada día en todas las pantallas, en todos los sitios, proviene de medios que eh, están sujetos a intereses económicos y, en este caso, a día de hoy, Israel está metido en todos los intereses económicos de todos estos medios y por lo tanto estos medios pues mm, no van a hacer a concienciar a nadie de que esto es una injusticia de su amo. Hasta el punto que han convertido en normal pues, una masacre, un genocidio como el que está ocurriendo ahora en Palestina. yo Intentan conmigo no puedo. conmigo tampoco, pero soy derrotista, porque a nivel general lo No, bueno, lo que pasa que lo que pasa que a veces tenemos como el deseo, hay un deseo de que de que la conciencia eh, sea un hecho colectivo, ¿no? Al final, <laughs> de que tomemos conciencia colectivamente. Lo que pasa que, bueno, para mí hay un trabajo importantísimo, ya lo sabemos, lo sabemos en nuestros espacios, en donde hay que profundizar en uno, en uno misma, ¿no? en en, cómo estamos pensando y en qué lugar nos paramos a mirar para eh, eh, pensar sobre lo que sucede, ¿no? Porque yo creo que pasa por ahí. ¿Tenemos noticias? ¿Alguna cosa? Sí, eh, sí, tenemos alguna cosita. Se ha quemado el Parlamento. Sí. Ah, ah. el ayuntamiento se ha volcado. Prendido fuego, pero... en la Moncloa. Tenemos de momento, tenemos eh, de momento concentraciones en, diferentes partes del estado. Eh, hay, ahora mismo arranca la, manifestación en Zaragoza eh, que bueno, están llegado algún vídeo de, la manifestación. Eh, eh, hay un vicepiquete en Burgos que va por la universidad, otra concentración en el Getafe delante de la fábrica de Airbus. Y, y vemos que el piquete también va avanzando el piquete unitario de ahora mismo acaba de pasar por un Starbucks, eh, otra de las empresas relacionadas eh, eh, con, el genocidio israelí. Y queríamos señalar unos pequeños consejos generales en aquest cas son són consells generals acudir a una manifestación que surde el propi comité de la vaga per Palestina. Eh, són recomanacions com, per exemple, cobrir-se la cara, posar-se ropa no identificativa per passar desapercebuda, en cas de realitzar una acció, portar guardar peça extra per canviar-te després de la mani, que no hi hagi identificacions eh, com les que a vegades vol fer o volen fer el, els Mossos eh, d'Esquadra, en aquest cas, et poden parar i registrar, eh, estaria bé apuntar-te al cos el nom d'alguna advocada eh, o, en cas de que no tinguis o no sàpigues, eh, el comitè Vaga per Palestina posa a disposició un número d'advocats, el 613 396 526. Repeteixo, 613 396 526. No diguis els noms de les teves companyes en veu alta, pot haver-hi secretes, tingues, eh, o sea, tinguis... Eh, tingues ho clar, procura no generar buits en la manifestació eh, i bueno, pues, eh, cuidar amb les gravacions, eh, s'han de vigilar de no penjar fotografies amb, amb cares, eh, bueno, són petits... Eh, eh, una mica eh, consells importants, importants Clà, mantenir bàsics, no? sí, bàsics. mantenir eh, un bloc fort i unit, no córrer descontroladament en una càrrega, guardar bé el DNI, eh, si necessites assistència tècnica, acudir a un CAP, i... no sé si... vols... el metgero cargado porque se ha pegar el fuego. Eh, tens de tota una advocada, només cal que diguis el seu nom, si no tens cap se t'adjudicarà un d'ofici, si t'han detingut, recorda si alguna companya ha estat detinguda, aquest telèfon 613-396-526 i sobretot no deixar que et facin proves d'ADN ni res que et pugui incriminar ratlla els buits, eh, el, els buits en blanc eh, en el que hi hagi una fulla perquè no puguin fer-te una signatura que no sigui la teva, tens dret a guardar silenci i no declarar i si estàs davant del jutge pots negar-te a respondre a les, teves, a, les, a les seves preguntes o només respondre a les de la teva advocada o advocat, que està bé recordar-ho també Obviamente, obviamente. O sea, clàssicos bàsicos, penya. No sortir de sola de casa, en el bon sentit de la paraula, anar amb el teu grup d'afinitat. No tornar i, sola. Clar, no tornar sola. I quan vas arribes a, a, a la mani, doncs el mateix. Si totes som grups d'afinitats, doncs allà es crea un grup fort i... Unit. sí. i unit, no? Vale, unitat d'acció. Sí. I a partir d'aquí, doncs, bueno, oye, jo què sé, una mica de seny, no? També abans parlàvem del tema de la cultura, no? De fer cultura. Doncs, bueno, fer cultura d'aquestes coses també, sí, sí. òbviament. Si per lo que sí, sigui, Dios no lo quiera, acabes en mans de la policia, pues sí, a la policia no tens per què declarar. Eh, el jutjat sempre demana una assistència, claro, assistència jurídica, que pot ser una advocada d'ofici o pot ser designada i, i bueno, algú, per anar bé, algú de, de confiança. És a dir, si estàs sol i no hi ha ningú més... Silenci! O amb el jutge, encara que no estiguis amb el jutge, o sigui, pots no dir res. Silenci. Una vocal. Ah, evidentment. Llavors, què passa des de que tu surts de casa sola, vas a juntar-te amb el teu grup d'afinitat i passem a un escenari en el que estàs sola amb la policia? Han de passar moltes coses, amigues, moltes coses. Llavors, si ens ho parem a mirar tranquil·lament, segurament podem previndre moltes d'elles. Això és el perquè de les advertències que estava explicant el company, per què es fan aquesta mena d'aconsellaments, no? de suggerències quan es parla de tema de concentracions i tal. Pues perquè hi ha tota una cultura de la repressió que eh, bueno, pues ja està, eh, està allà el revoloteant del nostre voltant i val la pena ser-ne conscient per no caure en el parany i no endur-se pues, un Sorpresas indesitjables o experiencias eh, pues, ingratas Bueno, va, seguimos. Sí, tenemos algunas noticias más eh, eh, a nivel de, de, todo el Estado que No, recibimos, no, pero bueno, <laughs> interesantes, recibimos de, gracias a la cobertura que está haciendo el salto diario. Tenemos un piquete a las puertas ah, del Carrefour de Lavapiés por ejemplo, que eh, recordamos forman parte de la campaña de boicot del movimiento BDS, algunas concentraciones en, Alicante, en, Valencia, en las puertas de institutos, en Valencia se esperan dos simultáneos, uno en la, una en la Universidad de Valencia y otro en la Politécnica. Eh, tenemos también eh, mm, colgada una pancarta en las inmediaciones de la empresa Airbus, como hemos dicho, en Getafe, eh, concentración de sanitarios que se están uniendo en un piquete también en Zaragoza y además, a ver qué está, ah, sí, importante en Vigo que la sección de CGT en Galicia ha conseguido paralizar trenes y forzar grandes retrasos en Renfe, lo cual siempre está bien en un día de huelga que las comunicaciones no sean las mismas de cada día y no, no se hayan eh, las terrestres. También hemos hablado esta mañana de eh, demora en las comunicaciones mediáticas, ¿no? En Aragón también, ¿no? O sea, bueno, bien, ¿no? Hemos hablado antes de cuestiones históricas. desde Sí, el, el, la columna del eh. Baix Llobregat eh, estava al, bueno, s'ha concentrat al davant de, ah, de, de TV3 eh, a Sant Joan d'Espí, una mica doncs, pues, això per, per reivindicar aquest, aquest silenci informatiu. A Tarragona veiem ja la plaça Corsini, si no recordo mal, ve, o sigui, veig per les imatges que està eh, bastant plena i també a Sabadell eh, ha començat la, la concentració. Tenim també notícies de que el piquet aquest central doncs, s'està doncs, apropant a, al consulat de l'estat genocida d'Israel i sembla ser que bueno, doncs, caliente. Redoble de tambores. Uh, mantengo prendido fuego. Ja era hora, la veritat, que arribés una mobilització cap a, al, al màxims representants aquí, que són el Consolat d'Israel, juntament a la, a la quantitat de fons voltors israelis que trobem eh, comprant habitatge Uf, a tota la ciutat i a tota Catalunya. Brutal. A part de la seva portaveu, Pilar Rahola a part de... Ambaixadora a, cultural del sionisme a terres catalanes. Aquest excremento con patas que és, eh, eh, que és Pilar Raula, efectivament. Posem una miqueta de música i veure, veiem a veure si fem alguna connexió en directe. Vinga, sí? tururú. Vinga, va. Ja all the glitter. Yep, me now fi go watch him because the girl them say me nice. Me no fat like that the English them look how me move the tie. Forget a piece of this, the girl them make the sacrifice. Them say them love me this because they work good with me voice. Me so cozy, little bit of a problem with me size. I create a screaming, she will be leaning when me rise. Cause winning is like you, and me put a let me prize. When me done with her, she look just like a hope me vandalize. All out, walk and make them all out. Obidaya, Jaja sent us here to catch vampire. Obidaya, Obidaya. Jaja sent us here to catch vampire. I have the chalice to light up Jafaya. When I and I catch them vampire, I and I, I go set them afire. trod up down a unity lane, see a dreadlocks running down a rasta man. Swear that if him catch him, him will kill him down. The dreadlocks couldn't catch the rasta man. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. I have the chalice to light up your fire. When I and I catch them vampire, I and I go set them afire. true Rasta man no catch up a bait shot. A true Rasta man do not gamble. A true Rasta man do not play a card part. A true Rasta man always humble. Obadiah, Obadiah. Jaja sent us here to catch vampire. Obadiah, Obadiah just no here to catch vampire. I have the chalice to light up your fire. When I and I catch them vampire, I and I, I go set them afire. A true Rasta man, no fire, no land gone. A true Rasta man, no true woman born. A true Rasta man, you know. True Rasta man do not gamble. Obadiah, Obadiah. Jaja sent us here to catch vampire. Obadiah, Obadiah. Jaja sent us here to catch vampire. Babylon a mash up the scene and blame in the rasta man. Babylon a touch of the sea and blaming the Rastaman. Babylon, a mash up the sea and blaming the there now. Ready. You look just it. You look dark. You want to see the barber and them bald friend, them feel it, yeah. Not true. No feel the way. I know traps. And I can't see it, so No, yeah. Not right away, I am. See them a be removed of them, so. I two sisters, I am on a club rasta party. Not the road, some of them sister, there, yeah. Oh, yeah. mean? Baba that not want us even this time for the feeling revelation. So, come the no bastard. Come from Baba and I, Baba and I, birthright, that's true. Right, and I culture. That's true. They have to deal it. They must have to it. Look at the road, rasta. that's the Baba shop there. <laughs> Watch it. Baba, they have to cut this. <laughs> gone, but already, y'all. Vale, doncs continuem amb aquest programa especial de seguiment de la jornada de vaga en solidaritat amb el poble de Palestina. Esteu escoltant el 104.5 de la FM, això és Ràdio Bronca. Ens podeu escoltar també en, eh, inter per internet a través de la pàgina radiobronca.info i bueno, doncs, fem una mica de recull de les últimes eh, informacions que hem anat rebent. Eh, sembla ser que hi ha bastants fronts actius a zones del Vallès, a la ciutat de Barcelona estan eh, comentant que el tema estava pues, concentrat una mica al davant de lo que és el consulat de l'estat eh, genocida d'Israel. I, bueno, pues res, estem pendents de fer alguna connexió també amb el, la zona del Baix Llobregat. Mm, Mentrestant, doncs, seguirem una mica amb la xapa, no? <laughs> Sí, a veure si ho aconseguim, la connexió. Chapa, connexió, estem tècnicament. Qué chapa, eh? Qué chapa. Bueno, és que va arribant gent a l'estudi... Eh... Bueno, pues res, eh... punt de partida. Eh, dèiem un punt de partida, sí? Tens alguna cosa? Digues. És que acaba d'arribar el piquet acaba d'arribar el piquet unitari al davant just del consulat de l'estat genocida d'Israel, o sigui que animem a totes les persones que hi vagin cap allà i també eh, eh, avui, que el dia és dia 27 de setembre, també és el Dia Mundial del Turisme i la eh, l'Associació de Barris pel Decreixement eh, Turístic eh, perdó, l'Assemblea de Barris eh, pel Decreixement Turístic doncs ha fet la seva aportació a la vaga per Palestina en concret, pues, han anat a, a mm, visitar alguns eh, llocs que estan traient rèdit de l'ocupació de la terra palestina, com per exemple els hotels Leonardo o els hotels eh, Cortés, que està financiats per empreses que tenen inversions en els assentaments il·legals a, a Israel. I, i bueno, concretament hi ha una octaveta i tot en la qual ho estan explicant i, i, i l'han repartida. Sabíem que l'Assemblea de Barris eh, contra, eh, pel decreixement turístic eh, volia fer la seva, la seva acció pròpia i, i aquí la tenim, vaja. Concretament, eh, aquest... Eh, Leonardo Hotels eh, formen part de la multimilionària companyia hotelera Fatal Group, que és un, un exemple d'aquesta relació eh, amb el sionisme, ja que compten amb 34 hotels als territoris de la Palestina ocupada l'any 1948. Eh, eh, Són algunes de les notícies que ens van arribant ara. No están de nada, ¿eh? Los sionistas.